hadithi ya Abi Sirma Al-Mazini radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه kifungu ومن شاق شاق الله عليه tulizungumzia adhar kwa maelezo lakini fungu wa man shaqa nadhani tulitaja wajhi moja tu katika ujuu ya tafsiri ya hii kalima na ila hali yatakiwa ibainishwe muradi wake katika hii hadith waman shaqa shaqa imekuja katika tuhfatul ahwadi ya mwanachuoni al-mubarak fori rahmatullahi ta'ala alayhi ومن شاق أي أوصل المشقة إلى أحد بمحاربته أمباي أتا أمباي أتا متلية أزيتو من ذاك أمباي أتا موكي أزيتو من ذاك شاق عليه fi hayatihi atakayemtilia uzito katika uhai wake atakayemtilia uzito mwenzake mashaka imma bimuharabatihi au ghairihi imma kwa kumfanyia vitimbi na mfano wake fakadhalika shaqa Allahu alayhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfanyia uzito kama alivyomtilia uzito mwenzake qila fi kalimatain baina hizi kalima mbili الضار أو المضار مضارة والمشقة إن المشقة والضرر متقابلان أو متقاربان vitu viwili hivi vya kurubiana vitu viwili hivi kudhuru na kutilia mwenzako uzito ni vitu ambavyo kuwa vinakaribiana lakini ad-darar yustamalu fi itlafi al-mal illa zafarikiana kuwa adharar darar yatumika pindi mtu atakapo haribu mali ya mwenzake fi itlafi al-mal katika kuharibu mali yukalu aywa adarra bihi والمشاقه في ايصال الاذيه الى البدن كتكليف عمل شاق اما المشاقه يتميكا pindi mtu anapomdhuru mwenzake katika mwili wake kama vile kumkalifisha kazi ambokuwa ni nzito yenye dhiki ndani yake akawa ni mwenye kudhurika katika nafsi yake au akapelekea kwa hila na njama fulani mpaka mwenzake akawa ni mwenye kupata kipigo au kadhalika akawa ni mwenye kumfitini akawa ni mwenye kuzomewa na kusemwa vibaya ikawa adhurika katika heshima yake na dhati yake hii ndo tafrika baina ya matamshi mawili haya ambayo imetajwa katika hadithi adhara wa shaqa naam tulisimamia katika hadithi sabi ashara ambapo kuwa tulitaja baadhi za wujuhu kuhusiana na hii hadith hadith abi dharr jundub ibn junada radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala ittaqillaha haythuma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد الترمذي tulitaja wajhi ya tahriji hadith na kadhalika sababu wurudihi swala la pili ama wajhu ya tatu ilikuwa ni katika kubainisha maana ya hii hadith la kwanza katika kubainisha maana ya hadith qala sallallahu alayhi wasallama ittaqillaha haythuma kunta kalimati taqwa taqwa imefafanuliwa na wanachuoni katika ufafanuzi tofauti tofauti zote zina maana sahihi zote zina maana sahihi katika jumla ya tafasir muhimu kujikumbusha tu kuhusiana na hii, hii kalima at-taqwa qala Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi al-Khalifa ar-Rashida laysa taqwa Allah bisiyam an-nahari wala biqiyam al-layli والتخليط فيما بين ذلك haikomei maana ya takwa katika mtu kufunga mchana na kusimama usiku watakhlitu fima baina dhalik na mtu kufanya sampuli sampuli za ibada haikomeki katika hilo walakin taqwa Allahi tarku ma harrama Allah tarku ma harrama Allah wa adau maftarada Allah ni mtu kuepukana na kuachana na kile ambacho kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha na akawa ni mwenye kutekeleza Allah kile kilichofaradhishwa alichokifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala hii ni mojawapo za ambayo kuwa iko wazi kuhusiana na kalima atakwa taqwa na tumeamrishwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika ayat kadha wa kadha wakadhalika جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال كسيننا المتقي لا يبلغ الأبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس لا يكون الأبد أو لا يبلغ الأبد أن يكون من المتقين هفكي مجا أكاوى كتك درجة za almuttaqin wachaji Mungu mpaka yada ma la ba'sa bihi aachane na jambo ambalo kuwa haoni uzito nayo haoni ubaya nao haoni ubaya nayo ma la ba'sa bihi hadhara mimma bihi ba's ili kutahadhari kutokamana na kile ambacho kuwa kina ba's قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ الأبد أن يكون من المتقين hatofikia mtu kuwa katika almuttaqin hatta yadaa ma la ba'sa bihi mpaka atakapoachana na kile ambacho kuwa hakina neno yani halichukuliwi lina uzito wote hadharan mimma bihi ba's kwa ajili ya kutahadhari kile ambacho kuwa kina balaa mtu kuacha jambo ambalo kuwa halionekani lina uzito wote wala lina shida lakini kumbe lengo ni kuwa hili ambalo kuwa halina shida mbele yake kuna jambo ambalo kuwa lina lina shida akawa ni mwenye kuliacha hilo hii ni maana nyingine ya takwa bal waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala bitakwa faqala aywa ittaqullaha haqqa tuqatih mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fafassara ibn Mas'ud ibn Mas'ud akafasiri maana ya amri iliyokuja katika hii aya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kihakika an yutaa fala yusa ni atiiwe Allah subhanahu wa ta'ala katika kila alichoamrisha bila ya kuasiwa wayudhkara fala yunsa na awe ni mwenye kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukumbukwa bila ya kusahaulika wa an yushkara fala yukfar na awe ni mwenye kushukuriwa pasina kukufuriwa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala haya ni baadhi ya mafahim na tafasir kuhusiana na hii kalima at-taqwa wa huwa au hiya wasiyatun أوصى الله سبحانه وتعالى الأولين ni نوصية ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia wa mwanzo katika viumbe vyake na al-akharin wa mwisho ambao kuwa watakuwa katika viumbe vyake katika mgongo wa ardhi hii kauluhu ma makunta popote utakapokuwa hii ni kutia mkazo katika masala ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sehemu yote ambokuwa mtu atakuwa imma fil faragh au fil hadhar awe katika faragha peke yake basi ajue falialam anna Allah ma'ahu haythu kana ajue kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja naye basi amche akiwa mbele za watu katika hadhira atakiwa amche Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa katika hali ya uweza na nafasi basi amche Allah Subhanahu wa Ta'ala awe katika unyonge awe ni mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala yani katika hali zake zote popote atakapokuwa katika ardhi Mtume صلى الله عليه وسلم ametanguza ametanguliza hii wasia ambayo kuwa Abi Dharr radhiallahu anhu alimuomba amusie akatanguliza ma wasallahu subhanahu wa ta'ala bihi ibadahu ittaqillah haithu ma kunta kisha akamwambia wa atbil hasanata wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha nafuatiliza wema kosa ambalo kuwa umeliangukia fuatiliza wema kosa ambalo kuwa umeliangukia tamhuha wema huo utakuwa ni wenye kufuta lile kosa huna atbi sayyi'ah fuatiliza kosa ambalo kuwa umelifanya alhasana alhasana almuradu biha yakusudiwa imma khususu tauba au umumu taat alhasana ambayo kuwa yatakiwa ifuatilie kosa ambalo kuwa mtu amelifanya alhasana hapa imma iwe ni khasu tauba tauba khasa kulingana na nusus ambazo kuwa zimekuja kuthibitisha hilo walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah mathalan katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akiwataja waja ambokuwa atawarehemu walladhina idha faalu fahisha na watakaofanya machafu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi au dhalamu anfusahum au wakazidhulumu nafsi zao kwa kuparaga maasiya dhakarullah huwa ni wenye kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala aliyewakataza kutokamana na machafu haya na wakakumbuka kadhalika yeye ni ghafurun rahimun nam fastaghfaru lidhunubihim wakawa ni wenye kuomba maghfira kutokamana na dhambi ambalo kuwa wamelifanya katika hii aya imetajwa istighfar kutokamana na alfawahish wadhulm wa anwa min asayiat imetajwa maghfira mtu kuiomba kutokamana na machafu ambayo kuwa ameangukia itakuwa tafsir wa atba as-sayyi'ata al-hasana واتبع الفاحشه au ayi dhulmin hiyo at-tauba wal istighfar akawa ni mwenye kufuatiliza kosa alilolifanya maghfira akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira hii ni wajhi ya kwanza ama wajhi nyingine ya alhasana hiya umumu toa ni toa zote kijumla mtu akafanya kosa kisha atakiwa afanye katika at-taat والدليل قال الله تبارك وتعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات asema Allah subhanahu wa ta'ala akimi salata tekeleza ibada ya swala tarafa nahar katika ncha mbili za mchana yani mapema alfajiri na jioni alasiri wa zulafan min al-layl na nyakati za usiku swala za ishai innal hasanati yudhibna sayiat kwani wema huwa ni wenye kufuta as-sayiat hapa imetajwa swala ni yenye kufuta makosa wakarejea dhalika na imekuja kadhalika jumla ya taat za, za futa madhambi qala alayhi salatu wassalam nam الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر صلتان بين صالة نصالة نجوم أنبكى إجماع متوتكلزة ورمضان إلى رمضان نتكيفونغا رمضان أنبكى رمضاني أنبكوى Eh, ramadhani iliyotangulia na ramadhani ambokuwa yafuatilia akawa ni mwenye kuyafunga yote mawili mukaffiratu lima bainahuma ni wenye kufuta yale ambokuwa ilitukia baina ibada hizi katika madhambi alizozifanya mja hii ni katika jumla ya ahadithi ambazo kuwa zathibitisha na nusus zinazothibitisha kuwa alhasanat hapa ni ibadat atwaat kwa hivyo kivyo vyote النص هذا الحديث هي hadith yabeba yote mawili yabeba yote mawili hususan katika yale madhambi ambayo kuwa haifutiki illa illa kwa tauba kama vile nam ushirikina baada mtu kuwa muislamu atakiwa atubie na muombe Allah subhanahu wa ta'ala maghfira au madhambi ambayo ni saghair ziwe zenye kufutwa na ibadati ambazo kuwa mtu azifanya wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha na yote mawili tuamrishwa nayo tuamrishwa kumwomba Allah subhana wa ta'ala istighfar mara nyingi bali mtume sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru Allah subhana wa ta'ala fil yawm akthara min 70 marra wa fi lafdhin 100 marra yote kufunza umma wake wafuatilie mwendo wake wakadhalika tumefaradishiwa ibada na kunazo ambazo kuwa ni nafila za sunna tutakiwa tuzitekeleze eh, zote zitakuwa zenye kutunufaisha katika wajhi za manfaa ni kwa madhambi ambayo kuwa tunayaangukia kwa kujua na kwa kutojua yatakuwa ni yenye kufutwa <clears throat> katika hii sehemu wa atbi sayi'at alhasana tamhuha huenda mara nyingine mtu apata ishkal na nafsi yake ana mtihani na kila mmoja ana mtihani alotahiniwa nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afwa nao ni kuwa mtu kuna katika madhambi ambayo kuwa ana ada ana mazoea kila anapojivua ikipita kipindi shetani hurudi kwa hila nyingine na njama na mbinu zingine ajipata amerudia pale yani angukia dhambi hilo hilo na mara kwa mara inkuja katika mustadrak al-hakim min hadithi ukba radiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal kuwa mtu kwa tatizo kama hilo alimjilia mtume sallallahu alayhi wasallam faqal akasema ya rasulullah ahaduna yudhnib mmoja wetu huangukia dhambi qala kisha akasema yuktab alayhi mtume akamwambia ataandikiwa alofanya dhambi ataandikiwa qala thumma yastaghfirullah anhu huyu bwana akasema mwenye kuangukia dhambi huyu akawa ni mwenye kuomba maghfira kutokamana nayo qala sallallahu alayhi wasallam mtume akamwambia yughfaru lahu atakuwa ni mwenye kughufiriwa mtu ameangukia dhambi ataandikiwa akaomba msamaha atafutiwa na kusamehewa qal thumma yudhnib kisha angukia tena dhambi hilo au mfano wake mtume alayhi salama akakariri tena yuktab lahu ataandikiwa huyu mtu akasema fayastaghfiru anhu au fayastaghfiru Allah minhu mtume akasema yughfar lahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamghufiria ikakariri baina ya mtume na huyu bwana mwenye kuuliza kisha mtume akamwambia wala yamallu yamallahu hatta tamallu na Allah subhanahu wa ta'ala hatoacha kumfutia mja wake na kumkubalia tauba yake mpaka mja mwenyewe awe ni mwenye kuchoka akichoka Mwenyezi Mungu atamwacha akichoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamwacha walakin akirudia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala basi atampata Allah ghafura rahima ni mwenye kughufiria madhambi hii yatutanabahisha na kutuhimiza mtu asiwe ni mwenye kukata tamaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira kwani hatuna ukamilifu kila mara twakosea kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina atawabun kila mwanadamu ni mwingi kukosea hukosea na kukosea amkosea Allah subhanahu wa ta'ala lakini mwenye kukosewa naam ni kadhalika ghafiru dhambi wa qabili taub mwenye kughufiria na kukubalia tauba hata mpaka katika habari zenye kumpa mja moyo ni kuwa Firauna katika hali ya ighraq katika hali ya kughiriki yaja katika akhbar kuwa Jibril alikuja kumpatiliza kushinikiza maji katika mdomo wake kama ilivyokuja katika habari kwa nini aulizwa mtume asema kuwa Jibril alimwambia kuwa nilichelea huyu Mwenyezi Mungu amsamehe ni ghafur aiyo mji ameparaga alivyoparaga ya dhambillah Jibril alayhi salam akachelea huyu atasamehewa amefanya ala fil ardi amefanya uharibifu juu ya ardhi alhasil kisa usahihi wake au kutosahihika yatuashiria kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa rahma na waja wake nukta ya nne katika hii fungu itakila haithuma kunta wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha ni kuwa hii yafungamana na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala uchaji ni uchaji Mungu na kufanya wema na kuomba maghfira kutokana na dhambi ni kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambokuwa mja amekosea ndani yake na atakuwa tulipoamrishwa Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha haqqa tuqatihi uhakika wa kumcha na hilo mja si ni wengi yani kama si wote illa man rahimallahu wa man asamahu Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufikia kikomo na kilele cha uchaji Mungu ikaja jumla ya pili wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha nyinyi mna upungufu hamtofikia katika kelele cha uchaji Mungu basi fuatilizeni yale kasoro zenyu na dos, dosari ambazo kuwa mwaangukia na imma alistighfar kwa kuikithirisha au kithirisheni katika ibadati ambazo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaekea itapelekea nyinyi kubakia katika uh, kupanda katika uchaji Mungu fungu la tatu katika hii hadith wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin imekuja katika shu'ab al-iman ya al-imam al bayhaqi na lafzi wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin wa hii riwaya inafasiri riwaya ambokuwa tunayo katika mlango hapa wa khaliqin nasa wa khaliqin nas tangamana na watu bi khuluqin hasanin kwa hulka ambokuwa ni nzuri tabia ambokuwa ni nzuri fungu hii yahusiana na haki za wanadamu wenzako fungu la kwanza lahusiana na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na haki yake ni haqqa taqwa awe ni mwenye kuchiwa hakika ya uchaji na fungu la pili lahusiana na annas ajma'in khalq Allah naam waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika wanadamu kama tukumbuka katika darasa ya jana anzilun nasa manazilahum Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saidi aligawa watu aiywa wanasu aiywa wa ala kismaini منهم من له حقوق خاصة ومنهم هم آمة المسلمين والناس kuna watu ambokuwa wewe watangamana nayo nao wana haki khas nao ni ala almuqaddima hmm. nam watangulia wazazi wawili baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake aiyo wazazi wawili kadhalika watoto ambao kuwa wako chini yako kadhalika nam al-aqarib ndugu zako ambao kuwa nitoka nitoke nam na azaujain mume na mke wake hawa ni watu ambao kuwa wanazo hukukun khas وباعتبار حقوقهم ينبغي أن تخالك أن تخالطهم kulingana na zile haki zao yatakiwa uwe ni mwenye kuwatekelezea kila mmoja haki yake na baki amati nas walosalia wagawanyika kadhalika imma muslimun wala hum huququn alayk wanazo haki juu yako au nazo haki zao watakiwa utekeleze kama ilivyokuja jumla za hukuku za waislamu katika hadithi abi huraira radhiallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam haqqul muslimi ala almuslimi sittun aha idha laqaitahu fasallim alayhi ni haki yake umsalimie naam na hili ni jambo ambalo kuwa leo hii tumelipuzilia watu wawili wapitana hivi tu watu wawili wapitana hivi hasbunallahu ونعم الوكيل افشوا السلام فيما بينكم تحابوا nam toleaneni amkuaneni salam itapelekea mahaba itapelekea mahaba idha laqita ufasallim alayhi wa idha marida faudhu ukifikiwa habari kuwa katika waislamu katika ujirani au nam ana amkuwa mgonjwa ama katika hospitali hapa kuna muislamu mgonjwa basi faudhu hii ni haki yake kwenda kumzuru wakadhalika idha atwasa nam fahamidallah fashammithu atakapochimua akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah fashammithu udulahu birahma basi muombe rahma yarhamuka Allah na atakiwa apaze sauti yake alhamdulillah naye kadhalika upaze sauti yako nam yarhamuka Allah ni manyumbani ni barabarani au ni kwenye vyombo gari na kwingineko hadhi akhlaqul islami hizi ni akhlaq za Kiislamu ambazo kuwa nahnu minha ghuraba tumejiweka kuwa wageni nazo tumejiweka kuwa wageni nazo wa idha mata fatba'ahu na atakapokufa basi hudhurie katika janaza lake katika jumla ya hukuku za muislamu kwa muislamu mwenzake ama ama tunas watu wengineo kijumla antakufa adhaka anhum yatakiwa usiwaudhi usiwaudhi pasina haki imma kwa ulimi wako au kwa vitendo vyako hata kama ni hata kama ni kafiri si Allah subhanahu wa ta'ala atuambia la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله سبحانه وتعالى hajawakataza bali anawahimiza nam wale ambao kuwa hawajawapiga vita wala hawajafanyia wadui nam katika adiyar ambazo kuwa mwaishi katika ujirani na kule ambako kuwa wafanya kazi mathalan an tuksitu ilaihim an tabarruhum wa tuksitu ilaihim muwafanyie wema la yanhaakumullahu an dhalika mfanyie wema alikuwa mtume sala salam akiwa akiwapatia zawadi akiwatumia zawadi naam e, inkuja katika kadhalika sera ya wafalme na mfano wao huwa wanatoa zawadi wakatuma katika dola ambazo kuwa si za Kiislamu hususan mathalan mamlaka na mambo haya huwa hayasambazwi katika mitandao huwa ni yenye kuzibwa huwa ni yenye kuzibwa na ikitoka basi utapata ambokuwa hawapendi mathalan dola hiyo simaone waone wanafadhilisha makafiri la hadhi akhlaqul islami ni katika akhlaq za Kiislamu bali sisi karibuni tu hapa tuliopata bibi zetu na babu zetu majirani wakiwafanya vipi waliishi nao vipi mpaka ikawa wale watu wakapenda Uislamu khalit an-nas bikhuluqin hasan nam ishi na watu kwa tabia za Kiislamu tabia nzuri za Kiislamu ثم قال رحمة الله تعالى عليه الحديث الثامن عشر وأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه الوجه الأول هي حديث متفق عليه يعني iko katika Bukhari na Muslim kama lafdhi zikilingana muttafaqun alayhi ikisema muttafaqun alayhi yani zimeafikianwa kwa wale wapokezi mpokezi kama vile sahaba na matamshi ya hadithi yenyewe ilivyokuwa katika Bukhari ndivyo ilivyokuwa katika Muslim na huenda wakataja alfadh zaidi katika hii hadithi akhrajahu al-Bukhari في كتاب المظالم امتاج الامام البخاري في كتاب المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامه هو لفظ حديث لفظ حديث ام اميوكه كو عنوان اما الامام مسلم كتاب البر والصله والاداب كتاب البر والصله والاداب باب باب تحريم الظلم وحرام او كحرمشوا الظلم wakadhalika al-Imam Muslim anayo lafzi zaidi kuhusiana na hii hadith na wapokezi wengine wajhi ya pili katika hii hadith ni kuwa hii hadithi imekuja na ziadat ambazo kuwa zitasaidia katika kuifahamu tutakapozungumzia maana ya hii hadithi inda muslimin alimamu Muslim katika lafzi nyingine mapokezi mengine ameitaja hii hadith ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man qablakum imekuja na hii ziada ziada katika hii lafdha ambayo kuwa tunayo hapa ni ittaqu dhulma kwa maamrisho ama lafdha ambayo kuwa tunayo adh-dhulmu dhulumatun lafdhi ya muslim yenye ziada ittaqu dhulma icheni dhulma na imekuja katika sunan ya al-Imam darimi rahimahullah iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawm al-qiyamah iyyakum na watahadirisheni na adh-dhulma kwani dhulma ni giza siku ya kiyama iyyakum adh-dhulma kwa hivyo kuna ziada hapa iyyakum wa fi musnad al-Imam Ahmad na katika musnad Imam Ahmad imekuja kwa lafzi ayuhan nas ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawm alqiyamah wajhi ya tatu ni kuwa adh-dhulmu dhulumatun yawm al tafsiri ya hii hadith kwa kuunganisha zile ziyadati mojawapo ayuha hii ni wito kwa watu wote kijumla waitwa katika jambo gani ittaqudhulma iogopeni iogopeni dhulma ittaqu yafasiriwa kadhalika na riwaya aliyotaja alimamu darimi iyakum wadhulma na watahadharisheni na dhulma kwa hivyo yafahamika kutokamana na hizi riwayati zote kuwa ulinganizi kwa watu wote kijumla watahadharishwa kutokamana na adhulm nukta ya pili katika tafsir na bayani ya hii hadith adhulm dhulma ni nini ni jambo ambalo kuwa kila mmoja alifahamu maana yake maanahu dhahir taqsirun fil huquq wal wajibat mtu kutotimiza haki na wajibu ambazo kuwa ziko juu yake wartikabil muharramat pamoja na kuparaga mambo ambayo kuwa yameharamishwa mtu kufanya taksir katika haki yeyote imma Allah tabaraka taala au waja wake imma Allah subhanahu wa ta'ala kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu mathalan kuangukia ushirikina kama alivyosema Luqman nam ya eh, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim e mwanangu usimshirikishe Allah na chochote akihitaja shirki inna shirka la dhulmun adhim hakika ya shirki ni dhulma kuu ni dhulma ilokuwa kubwa imma katika haki ya Allah au katika haki za wanadamu na katika haki za wanadamu yazungukia mambo matatu muhimu sana alizozitaja mtume sallallahu alaihi wasallama kuhusia umma wake katika hijjatul wada qala sallallahu alaihi wasallama inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum katika lafdhi alaykum haramun inna dima'akum hakika damu zenyu yani msimwagi damu zenyu wala usimjeruhi mwenzako pasina haki huna haki hiyo inna dima'akum wa amwalakum na mali zenyu mali anayoimiliki mwenzako kwa haki basi huna namna na njia ya kuchukua ila kwa njia za kisheria ambazo kuwa zimekubalika wa illa ni haram wewe kuichukua pasina njia za kisheria wa aradakum na heshima zenyu kadhalika haifai mtu kumtia illa mwenzake katika heshima yake kumchafulia jina kumtusi na kumtaja vibaya hadhi kullaha haramun alaikum ni haramu juu yenu hizi katika hukuku za wanadamu ambazo kuwa lau mtu atafanya taksir basi yakun dhalim anakuwa ni adhalim الظلم ظلمات imekuja katika fath al-bari qala al-imam ibn jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi الظلم يشتمل معصيين او معصيتين ظلم يكسانيا معصيه مبلي جمله يا ظلم يرجليا ketika معصيه مبلي akhdhu mali al-ghayri bighayri haqqin wa hadha fi huquqi al moja yarejelea katika haki za viumbe nayo ni kama vile kuchukua mali pasina haki kumwaga damu au kumtaja kwa ubaya na ilhali huwa bari'un min yuko mbali na uchafu huo ambao kuwa anathibishiwa akhdhu mali alghairi bighairi haqqin wa hadha raji'un ila haki alkhalqi yarejelea maasi ya kwanza katika haki za viumbe na ya pili maasi ya pili wa huwa mubarazatu rabbi bil mukhalafa ni kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala mubaraza hiyo kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala bil mukhalafa kwa kumkhalifu amrisha jambo mtu akaliacha akataza jambo mtu aparaga hii ni mubaraza huku ni kukabiliana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumkhalifu yarji ila hadhi athania kadhalika yarejelea maasi katika la pili hili kadhalika asema Sheikh al-Allama Ibn al-Jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi wal ma'siyatu fihi ashaddu min ghayriha na dhulma katika jambo la pili nalo ni kumbarizi Allah subhanahu wa ta'ala ashaddu hilo ni kubwa zaidi kuliko dhulma nyingineyo لانه لا يقع غالبا الا بالضعيف kwa kuwa mara nyingi haitokamani ila na mtu ambaye kuwa ni dhaifu pasina yeye kujua yeye ni dhaifu ajigamba kalla innal insana la yatgha araahu istaghna mwanadamu huwa ni mwenye kuvuka mipaka kwa, kum, kwa, kum, kwa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala pindi an raahu staghna pindi anapojiona kuwa yeye ndiye na amemakinika kimali kiafya na basi huwa ni mwenye kusahau na kuparaga maasiya na ilhali huwa dhaifun illa bidhaif alladhi la yaqdiru ala al huyu katika kuzozana na Allah subhanahu wa ta'ala hamna namna vyovyote yeye atakuwa ni mwenye kushinda fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yumli lahu wa numli lahum inna kaidi matin kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala tunawaachia kamba nam wafanye watakavyofanya inna kaidi matin lakini kule kuachiwa kamba ni kaid ya Allah subhanahu wa ta'ala ni vitimbi Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia huyu mja hata idha akadhahu lan yuflit mpaka Allah subhanahu wa ta'ala pindi atakapomshika kumweka katika adhabu lan yuflita hata kuni mwenye kumponyoka Allah subhanahu wa ta'ala wakam walikuwa katika hali ya kujiona na pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipowashika ilikuwa akhdhahu aiywa shadid ilikuwa kwa mashiko ambokuwa ni makali wakadhalika katika tafsiri ya adh-dhulmu dhulumatun kalima dhulumatun qala al-qadi iyad kuhusiana na hii kalima dhulumat dhulmu au dhulma ni giza giza huwa ala dhahirihi asema al-qadi iyad rahmatullahi ta'ala alayhi hii lafzi yabebwa kwa imma udhahiri wake ni giza dhulumat giza yani wingi wa wa giza dhulumatun fayakunu dhulumatun ala sahibihi la yahtadi yawm alqiyama na hilo litadhihirika siku ya kiyama yule alokuwa ni dhalim kumdhulumu Allah au kudhulumu viumbe vyake basi siku ya kiyama ataiona hiyo giza ra'yal ain kwa macho yake atakuwa katika giza hata la yas'a nam illa binurin minal mu'minin hatoweza kuona njia ila kwa kuona nuru ya waje ambao kuwa ni waumini kama ilivyokuja hilo udhahiri katika aya yauma yaqul yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu nzuruna naktabis min nurikum siku ambayo kuwa ni siku ya kiyama wanafik na wa kiume na wa kike watakapowaambia almu'minun wale waumini ambao kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaangazia nuru undhuruna ai intadhiruna tungojeni tufuatane tuandamane katika njia naktabis min nurikum tungojeni ili tuweze kupata katika mwangaza ambao kuwa mnao nyinyi ili tupate kuona njia na tuende pamoja kila rji'u watambiwa rejeeni nyuma yani fi dunia faltamisu nura nendeni kule mkatafute nuru na ili mje mpite nayo katika sirat na katika hali na ahwal za kiyama kwa hivyo imma ala dhahiriha imma iwe adh-dhulmu dhulumat ni giza kidhahir ويحتمل أنها الشدائد أو تفسير ya pili yawezekana kuwa maksud maksudio ya adh-dhulumat ni ashadaid shida ambazo kuwa zitampata yule dhalim siku ya kiyama wabihi fasaru qawluhu ta'ala na hilo laungwa na tafsir aliposema Allah subhanahu wa ta'ala qul man قل من ينجيكم barri wal bahri tad'unahu tadarru aw khufya nani waambie nani ambekuwa yunajikum atakuwa ni mwenye kuokoa nani atakayewaokoeni min dhulumatil barri wal bahri kutokamana na dhulumat zinazopatikana katika bari bara na bahari adhulumat fusira ashadaid nani atakayewaokoeni kutokamana na shida zinazopatikana katika mgongo wa ardhi na baharini fa kalima adhulumat huna ikabebwa kwa maana kadhalika ashadaid kwa hivyo tuna maana kuwa ni giza ala dhahir na kuna tafsiri kuwa ni ash-shada'id qal wa kuna na kuna ihtimali ya tatu ويحتمل أنها عبارة عن الأنقال والعقوبات ni ibara kuhusiana na ukuba nam adhabu ambazo kuwa zitamfikia ambaye kuwa ni dhalim kwani kila alomdhulumu kwa namna ya dhulma alomdhulumu basi nakuwa ni giza mpaka yaoni viza dhulumat viza vingi wa ala ayati halin fa innal kullu sahih yote ni maana sahih sawia itakuwa ni giza kikweli itapatikana siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe nao wa imma itakuwa ni ukubat na ankal ni sahihi adhalim ulimwenguni tuona ambavyo kuwa Uh, adhibiwa hapa ulimwenguni na yale ambayo ametajiwa siku ya kiyama ambazo kuwa atazipata wakadhalika shadaid na shida nyingi ambazo kuwa yule ambekuwa ni dhalim azipitia ni mambo ambayo kuwa mahsus mashhudun mambo ambayo kuwa yanashuhudiwa nukta ya tatu katika hii hadith hukumu dhulm حكم ya dhulmu katika hii hadithi lamma dhakara akibatuha alwahima Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi alipotaja na mwisho mbaya wa dhulma nam yustafadu minha tuwafahamu au tuwafaidika kutokamana na hiyo akiba nam annaha manhiya kuwa kimekatazwa adh-dhulm bali imekuja katika lafdhun ayu sarih katika lafdh ambayo kuwa iko wazi qala Allah tabaraka taala fi al-hadith al-qudsi ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا enyi waja wangu nimeifanya dhulma kuwa kwa nafsi yangu ni haram wallahu la yadhlimu ahada naye Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yeyote si katika sifa zake kwani sifa za Allah zote ni husna na dhulma ni sifa mbovu haistahiki na Allah subhanahu wa ta'ala waja'altuhu bainakum muharrama na baina yenu nimewaharamishia kwa hivyo hukumu ya dhulmu annaha muharrama qalilaha wa saghiraha wa kathiraha iwe ni chache iwe ni kingi dhulma imeharamishwa tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie kwa nafsi zetu tusiwe ni wenye kudhulumu قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي faida atutajia mwanachuoni mkusanyika mwenye kukusanya hizi hadith wadhulmu thalathatu anwa kuwa dhulma zagawanyika vigawanyo vitatu vigawanyo hivi min haythul aqiba kulingana na mwisho wake kugawa au mgawa ambao kwa tupatia hapa ni kulingana na mwisho wake tumegawa dhulm pale ilipotangulia kumdhulumu Mwenyezi Mungu na kumdhulumu au kuwadhulumu waja zake lakini hapa ni kigawanyo kulingana na akibatu dhulm nauun al-awwal la yaghfiruhu Allah kuna kigawanyo cha dhulma tutanabahi ni ile ambayo kuwa la yaghfiruhu Allah Allah haighufiri haisamehi إلا أن يتوب صاحبه قبل الموت إلا أتوبيه نارجيه نيوما أو مسامها ألو يفانيا قبل هجافة وإلا أكيفة قبل ما هيو بس نأجوه يني من الخاسرين أم خاسريك فقبوة دليل قال الله تبارك وتعالى كسيانا ناي ظلمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء dhulma ya ushirikina kwa atakayefilia katika ushirikina na ukafiri basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mwenye kuisamehe si mwenye kuisamehe kwa hivyo hii ni aina ya kwanza ya dhulma isokuwa na maghfir isokuwa na msamaha kwa yule ambekuwa ataifilia ankufa katika ushirikina ya dhambillah basi hana msamaha naam hata lau mtakusanyika man fil ardi jami'an mumuombe maghfira basi hamto mnufaisha istaghfir lahum am lam au au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume wake kuhusiana na waloparaga nifakul akbar nifaki lowatoa katika Uislamu na wakafilia katika hali hiyo mtume atamani kuombea maghfira ambiwa waombee usiombee maghfira ايwa ان تستغفر لهم 70 مره حتى كما utaombea kwa idadi itakayokuwa falan yaghfir Allah lahum basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatowaghfiria tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athabat ala alhaqi wala tusiangukie katika dhulma ya aina hii aina ya pili ya dhulma wa naw'un la yat, la yatruku Allah minhu shay'an aina ya dhulma ni ile ambayo ya pili Allah Subhanahu wa Ta'ala haachi nam kisasi kutokamana nayo hata kama atasamehewa lakini kisasi yake lazima ichukuliwe wa huwa dhulmul ibadi ba'dhum li ba'dhin nao ni watu kudhulumiana wao kwa wao katika nafsi katika mali na katika ird heshima zao kisha hawakuomba na msamaha wala hawakurudiana wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ايوه فمن كمال ادله سبحانه وتعالى ان يقتص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالهم katika uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kuwa ataidhihirisha siku ya kiyama ni kuwa alodhulumiana katika ardhi basi siku ya kiyama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atasimamisha alqisas bainahum baina yao na imekuja maelezo zaidi kuhusiana na hayo katika ahwal za siku ya kiyama hata kutokamana na wanyama wao kwa wao na mwenye pembe kampiga soko na pembe akamvunjilia mbali basi siku ya kiyama yule alokosa pembe atavishwa mapembe madhubuti alipize na watu watakuwa ni wenye kushuhudia hilo ili wajue itakapokuja kwao basi ndo uadilifu na wa juu watu watakuwa ni wenye kulipizana watu watalipizana mpaka itakuwa watu wamesimama katika arasat mlango au sehemu ya kuingia mlango wa pepo pale hawatoingia mpaka kila mmoja haki ziwe ni zenye kurejeshwa ndipo mtume sallallahu alaihi wasallama akasema atadruna man almuflis mwamjua muflis ni nani qalu almuflisu fina man la dirham lahu wala mata akasema la muflis tumjua ni mtu ambekuwa hana dira, dinari wala dirham wala hana hana hanani hana mbele wala nyuma huu ndiye muflis thumma bayyana lahum almuflisu man yati min ummati yawm alqiyama ni yule katika umma wangu siku ya kiyama yani mu'min atakuja siku ya kiyama muslim nam wa kad ma'a salati wa zakat akataja ibadat alikuwa ni mwenye kuzitekeleza walakin pamoja na pamoja na hayo wakati shatama hadha hakuwa ni mwenye kuzuia ulimi wake na kukejeli na kutusi atukana ikawa ni kawaida kwake ya dhambillah nam wa akala mala hadha na amekula mali ya mwenzake hata kama ni shilingi moja hata kama ni shilingi moja ya masharal mu'minin wal muslimin aiyo hata kama ni shilingi moja siku ya kiyama itarejeshwa nam wasafa kadama hadha na amemwaga damu ya mwenzake kisha halikuwa lenye kulipizwa kule ulimwenguni hapo siku ya kiyama yukhadhu min hasanati fayutwa lihadha atakuwa ni mwenye kuchukuliwa katika wema wake kwani hiyo siku hakuna dinar wala dirham itachukuliwa katika hasanat ikawa ni zenye kugawanyizwa kwa wale ambao kuwa aliwadhulumu fa infaniyat yatakapoisha wema wake ukhidha min sayiatihim zitachukuliwa sasa madhambi ambayo kuwa walikuwa wamejibeba wamebebeshwa bado samehewa atakuwa ni mwenye kupachikwa thumma rumia finnar kisha atatupwa motoni pale asha madhambi yamezidi zile hasanat katika mizani naam atatakiwa bado asafishwe atatakiwa bado asafishwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe huu ni katika ahli aljanna walakin mwanzo apitishwa motoni akasafishwa kule kwa muda ambao kwa juu Allah subhanahu wa ta'ala kisha atakuwa ni mwenye kuingizwa baadaye motoni baada ya kusafika hadha nau'u thani la yatuku Allah Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala haiachi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atuepushe nao kadhalika wa nau thalithun na aina ya tatu nau'un tahta mashi'ati llah ni ile ambayo iko chini ya mashia Allah chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala insha aqaba alayhi akitaka atakuwa ni mwenye kuadhibu kutokamana nayo wa insha afa an ahlihi na akitaka atakuwa ni mwenye kumsamehe au kuwasamehe wale ambokuwa wali ya paraga وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك nayo yahusiana hii aina tatu yale madhambi waliyofanya waja baina yao na Mola wao aliwakataza wakaparaga aliwaamrisha wakakhalifu naam fima duna shirk isokuwa ushirikina na ridda isokuwa ushirikina na kutoka katika Uislamu hayo madhambi tahta mashiati Allah amru amri yake iko chini ya Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atasemehe na akitaka atakuwa ni mwenye kuwachukulia kisasi na kuadhibu juu ya dhambi hiyo hii ni nukta ya mwisho kuhusiana na hii hadith kama ambavyo tuiona hadith ni katika jumla za hadithi raqaik hadithi ambazo kuwa za kulainisha nyoyo kwa kuwa yatahadharisha kutokamana na dhulma na adhahira walbatina alkabira minha wasaghira ya wazi lufichika na kubwa na ndogo dhulma ya aina yote na yatakiwa kila mmoja wetu awe ni mwenye kujipima siku zote na kujiweka katika mizani leo hii kunaye ambekuwa nimemkosea haki yake basi ufanye halahala ukarejesha haki hiyo kama ni ya Allah subhanahu wa ta'ala uliyoiacha utekeleze na uloparaga umwombe msamaha kama ni ya wanadamu basi halahala uwe ni mwenye kurejesha wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanak allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayka